บุ๊กทูสี่ย่อม ที่โรงเรียนกักโกเดเราอยู่ที่ไหนここはどこですかเราอยู่ที่โรงเรียน学校です เรากำลังเรียนหนังสือ授業がありますนั่นคือนักเรียนこちらが生徒ですนั่นคือคุณครูこちらが先生ですนั่นคือชั้นเรียนこちらがクラスですเรากำลังทำอะไรอยู่ 何をしますかเรากำลังเรียนหนังสือ勉強をします。เรากำลังเรียนภาษา言語を習います。ผมเรียนภาษาอังกฤษ私は英語を習います。คุณเรียนภาษาสเปนあなたはスペイン語を習います。 ขาเรียนภาษาเยอรมัน彼はドイツ語を習いますเราเรียนภาษาฝรั่งเศส私たちはフランス語を習いますพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียนあなたたちはイタリア語を習いますพวกเขาเรียนภาษารัสเซีย彼らはロシア語を習います การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ語学を学ぶのは面白いです。เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่น ๆ私たちは人を理解できるようになりたいのです。เราอยากจะพูดกับคนอื่น ๆ私たちは人と話をしたいのです。